Pierre Latas, goia egunon. Egunon. Zue begiraleak eh, kultura elkarteko lendakari eh, zira, aurten elkarteak laro goita amar eh, urte betetzen ditu, emila behatziun ama bostean beraz sortu zen. Gaur egun begiraleak taldea, zer da? Beraz, bat ditugu behiun eta behogoita bat kide, eta aurten gaitu zaizkigu laro goi bat kide, laro goita amar urteak baitziren. Denetaik egiten dute, izan dantza, musika, kantzera, kantua, joste tailexak, mintzasoko tailexak euskara praktikatzeko denetarik. Beraz, egiko ala ere, hori nahi bat ziste pixkat euskal kulturaren ahloan? Hori da, antxatzen gira pixka bat egia euskal duntzen eta pixkat ahnaz gune bat sohtzen doni baneloitzunen, hain turistikoa den egiko hortan. Olaro gaita urte, bide egindu uh, eh, elkarteak. Beraz, lau emaztek sortu zuten elkartea, elburua baitzuten pixka bat egoaldean hasi zen bezala emazte talde batekin, ba, kultura eta euskara defendatzea, eta hasi ziren uh, eh, antzelkiarekin. Eta uh, horien butzatzailea Madelein mm, de Jorregi behi zen, Siberotara. Bildu zituen beste iru emazte. Hala nola Eliza Jamendi lehen lehen dakaria izan zena. Ba hasi ziren, hala mm, Montzonekin eta Piaje Jarzabal eta Garaiko idazleekin antzerkia sortzen. Eta gero ba, askifite dantza sartu zen. Hmm. Eta horrek du toki hainitza hartzen gauhegun. Eta gauhegun, uh, eh, nok dira nagusiok aukak gehien bat? Ba, adin guzietako pertsonak badira, badira beko goita amak bat hauk, badira ogoita amasei gazte dantzari, beraz dantza taldea osatzen dutenak, eta horiek dira denetan ikusten direnak, izan ateraldietan, ikusgahietan edo, eta baditugu ama bost bat musikari ere, hori ziki importanta dena, eta kristona berastasuna dena guretzat. Eta gero badira edo kanturat edo dantzak urtsuetarat heldu diren helduak eh, izan dantzari hoi edo ez hoi. Eta edo simpleki nahi dute elkartean implikatu, beraz partartzen dute astean behin edo kantu taileketan edo dantzak eta gero bizitzen dute elkartearen bizia ere eta hori da biziki gozoa dena. Ozu beraz presidente, karte eh, horren presidente, biziki gazte zira, egan behar dugu, ala ere, eta bo, eta sei urte dituzu. Eta bai. Eta, xabi zu boleran txigidartu duzu, eta mar urte segonda bera e, enburu, ez dakit, eh, ba, ozu presioa edo, inbeste jende kudeatzen, edo zer motibatzen zaitu? Ba, zer motibatzen mm, zaitu? Mm, maite dut dantza, eta mm, dantza taldeko arduraduna nintzen orain arte, baina implikatuan nintzen ere bulegoan, eta maite dut elkarte bizi hori eta bon, azkenean jendarekin elkartzea, proiektuak sortzea. Bon, aurten errandugu urte berezia, zuturen urtetik edo asexiste prestatzen, reguzu zer izango da hor. eta amak urte hauan ospatzeko eh, besta nagusia, do nagusiak. Orain eh, heldu zaizkigu maiatzeko ekitaldiak, beraz um, lehen gauza hasiko gira jantzi eta argazki erakusketa batekin apirileko bakantzetan. Eta hortan nahi dugu pixka bat eh, historia behitz uh, eh, kontatu argazkien bidez, eta erakutsi eh, zertzen begi leheno, eta jendeak ere ikusiko ditu bere buruak, uh, duela goi urteekoak, eta bar, eta nahi izan ditugu bi ikurgarri desberdin antolatu, bi formatu bat desberdinetan, lehena beraz izanen da gela barneko ikusgarri bat, tanka aretoan erakutsiko duguna, eta hori izanen da bakarrik dantza taldea, gaur egungo gazteak, eta dantza eskola, gehi eh, gure txaranga. Eta ikuskizun hori boga izena izanen du, maiatzaren iru eta lauean, eta beste desafioa zen, ala ere dantzarioi guztiak komidatzea, eta kide guztiak elkartzea. Beraz, eh, antolatzen dugu bigarren ikusgahi bat, eh, beste formatu batean, zeren frontoinean iraganen da, eta hor goitatzen ditugu egun talarogoi bat dantzari, gei ah, bai, eh? gehi musikari guziak, gehi kantu taldean sartuak direnak, gehi laguntzaile guziak, beraz uh, eh, behiun kide pasa izango dira, beraz segida luze bat osatuko dute, ikusgaji galdoia sortuz.